Njega hvalimo, njega pomoći oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših dijela. koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen, nikoga u zablo ne može odvesti. A koga on azze wa džel ostavi u zablo i taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zasluže da bude božanostim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov robi Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušvicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajatima u prevodu glasi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije. Stvari ne neutemele na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam a svaka novatarija je zagoda, svaka zagoda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga braćo, u današnjem vremenu, kada vidimo mnoga dešavanja, kada vidimo mnoga razmimo ilaženja, kada vidimo mnogi koji su krenuli pravom putu, koji su nastojali da ožive put sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, da mnogi od tih danas ne vidimo na sceni i ne vidimo da i dalje koračaju stazama kojima je kročio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Šta je razlog tome? Od prilike ćemo vidjeti da je u pitanju ili dunjaluk i briga za obskrbu, ili je u pitanju briga za sigurnost, da ne bi neko bio priveden ili zatvoren, ili da ne bi manjkala njegova dunjalička obskrba, pa vidite ljude koji jednostavno danas je bio vamo, sutra ga nema nikako. To jeste, nedostaje danas ljudima u strajnosti na pravome putu. Šta je razlog tome? Navili smo od prilike da su ovo razlozi. I još ima razloga mnogi koji se spominju kroz hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to jeste unutarnije stanje kod čovjeka, je to stanje mi ne znamo. Mi znamo vanštinu kod ljudi ono što vidimo svojim očima, a njegovo unutrašnje stanje zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Kao se spominje u jednom sahih hadisu, i to je nama poznato, braćo, da će, kaže, biti čovjek koji će raditi dijela, stanovnika dženneta sve dok ne bude između njega i dženneta koliko je jedan peran ili jedan laka. I kaže, preteće ga ono što mu je zapisano, pa će ući u džehennemsku vatru. A viđe, viđe, kaže, čovjek koji će rasti dijela stanovnika džehennema, pa će ga preteći ono što je zapisano, samo da bude jedan korak do džehennema, pa će ga preteći ono što mu je zapisano, pa će, kaže, ući u džennem unutrašnje stanje, šta je razlog da ljude rade dijela stanovnika dženeta pa ga pretekne. Razlog je od tumača Hadisa koji kažu da je razlog unutrašnje stanje kod čovjeka često. Zato što mi po vanštini vidimo da je on dobar mu'min, da je on čvrst, ustrajan, gleda ga tako izgleda okolo. Međutim, unutra braćo se nije istinski pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. U njegovim prstima postoje unutrašnje stvari koje nisu čiste. Znači na jeziku i na dijelima ima stvari, međutim unutra nije očistio svoja prsta, nije se istinski pokajao i vratio Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je nama ponekad često kad vidimo neke ljude koji po 40-50 godina braćo klanjaju. Zar to nisu dijela koja vode džennetu inša Allah? Vidimo 50 godina posti, kad mu spomeneš sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad mu spomeneš nika, kad mu spomeneš bradu, kad mu spomeneš džihad, borbu na Allahovom putu, vjerujte, vraćo, da belo isplazi jezik i javno se suprotavlja tome i neki čak vrijeđaju nika nazivajući ga vrećom, neki se ismijavaju sa bradama poredići sa četničkim bradama, neki se ismijavaju borbi na Allahovom putu i kažu da se ratuje za pare, Neki misle da u islamu ako slijedi sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da i to naplaćuješ, to ćete često čuti iz usta ljudi koji klanjaju po 20, 30 do 50 godina. Ali iz njegovih usta izlaze takve riječi. Zamislite vraću ako umre na takvim riječima. Odnosno Allah subhanahu wa ta'ala je pokazao šta je u njegovim prstima. On ima namazi, stalno klanjao i dolazi, ali on svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala nije vraću očistio, nije ustrajao na istini, nego on ustrajava na onome nastava šeitan lanetullahi alaih navodi. Pa ono što u njegovim prsima prljavce, što nije očistio se obom, vidimo da izlazi na njegova usta. Jer mi ne znamo šta je unutra u čovjeku dok on ne progovori. Kad progovori i uradi, to je ono što on unutra nosi vidimo da mnogi nose unutra mržnju. Neki drugi nose unutra zračo ljubav prema Dunjaluku. Pa da vidimo kako kad je u pitanju strajnost na Allahovom putu, kako ne mogu da ustraju na tome. Umore se, kažu ljudi. Međutim, pogledaj kad je u pitanju Dunjaluk. Poznato nam je da ljudi rade u firmama i to teške poslove. 40 godina radi. Kažu mu na kraju, hajde u penziju, kaže, ne bi ja da idem. Zašto kar meni je ovdje dobro? Zašto mu je dobro? Zato što ima dunjaluk. Za jednu običnu hiljadu maraka danas, on kaže, meni je ovdje dobro i nakon 40 godina hoću da ustrajem, da idem izdalje radim, zato što voli dunjaluk. Zato što je u prstima ljubav prema dunjaluku, zato što je zadovoljan da ima dunjaluka, i ustrajava 40 godina i hoće da radi još. Ovdje se sada, braćo, pitamo isto tako. Zar nije preće da onaj koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala istinski i onaj koji kaže da vjeruje, koji se obavezao na to, zar nije preće da on ustraje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu? Jer na Allahom putu su, braćo, plate velike, Samo na Allah subhanahu wa ta'ala zna kolika je cifra ti plata. Kako je rekao uzvišene se odbila hojnama tvostavnja u džurakom jeumel kajame, vi ćete na sudnjem danu u potpunosti vaše plate dobiti. Femen zrhti hamin nari od hrvod džennete fekad faz. Pa onaj ko se spasi džehennemske vatre, a uspije i da uđe u džennet i taj je postigao uspjeh. Najbolja plata je plata ta da se spasi džehennemske vatre. To jeste da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa njim i da ga saču sačuva džehennemske vatre da ne bi u nju upao ne dao Allah. Najpreće bi bilo da čovjek ustraje na Allahovom putu i da bude odvažan i čvrst. I da ne kaže ja sam u davili na menheđu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne znam pet ili deset godina kada je sad nek dolaze drugi. Pa nije to firma, dragi brate, da ti odradiš određeni posao. Sad smo rekli 40 godina ljudima malo hoće još. Ali kad je u pitanju Allahova vjera misli da je dovoljno par godina i ne treba on više da radi. Onda on treba da radi projekte i pravi za dunjalu kako bi mu bilo bolje. Najpreće je da radiš za Allaha subhanahu wa ta'ala. Najpreći i najbolji posao je da ibadatiš Allahu azzawajal. I najbolji postao da ustraješ na pravome putu, braću. Jer mi bi danas mnogi kazali, svi su na pravom putu, kogod kaže la ilaha illallah. Ali kad vidimo da li je ustrajao na pravom putu, vidimo da mnogi nisu. A mali dio jeste, ali većina nije. Kažu mi vjerujemo i je šije, zar ne kažu i oni mi vjerujemo ali određeno vrijeme samo dok izgovori čim okrene leđa, izvodi pušku i bori se protiv iskreni Allahovi robova. Imamo s druge strane isto tako sufije i ostale sekte koje ne razumiju islam i ne znaju ništa o tome. Pogledaj sad se u njihovim prstima krije i oni kažu mi vjerujemo. Ali čim okrene leđa sve mu je preći od Allaha subhanahu wa ta'ala. Još kažem mi puno volimo da spominjemo Allaha. Nama je najvažniji zikr pa se u pauze tog zikra na, na dopingu je dohanom i ostalim derivatima i onda hoće da to bude njegov islam. Ustrajnost na pravo putu se ne oslikava u tome, nego kako Allah subhanahu wa ta'ala objavio se od vila. Inna allazina kalu rabbuna Allahu summe se kamu. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. Da li ove riječi braća sadržavaju samo jezik? da se radi samo o jeziku, nikomu nafike u ovome ne bi pretekao. Jer njihovi su jezici najduži kad treba govoriti. Ali kad treba radi, samo ga nema. Šta kažu Allah subhanahu wa ta'ala kako spominje u suratu Munafikun, pogledajte kako se natječuju, trkuju. Bismillahirrahmanirrahim. Iza džaike al Munafikune kalu nešhedu inneke le Rasulullah jaslamu inneke le rasuluhu vallahu jeshadu innal munafiqine le kazibun. Kada ti dolaze munafici šta rade? Odmah govori. Šta govori? Ti si zaista Allaho poslanik. Pogledaj jezika. Ali kad treba da dođu djela, onda se bore protiv poslanika sallallahu alaihi wa Kažu ti si zaista Allaho poslanik. Allah subhanahu wa ta'ala u ovome ajetu kaže Allah zna da si ti njegov poslanik. Allah svjedoči da mu napice lažu. Allah uzvišen odmah razotkrio. I ove danas koji kažu isto tako. I mi kad je vjerujemo naš gospodar je Allah. Zašto se smijavate sa Allahovom vjerom? Naš gospodar je Allah, zašto vrijeđate nikak? Koji su nosile majke vjernika sve, je tabika radi Allah ranhum nežme'in. Mi vjerujemo naš gospodar je Allah, ali su ispadli jezičine i bore se protiv islama i muslimana svjesno ili nesvjesno. Šta je ovdje uslov, braćo, da priznaš da je Allah gospodar, da posvjedećiš to istinski, da kažeš inna ledina kalu rabbuna Allahu zumme ste kamu, da kažeš li mi, naš gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala, To znači u njega istinski vjerujemo njega obožavamo, njemu robujemo, njemu vlasti nikoga ne pripisujemo, njemu samo istinski ibadet činimo, njemu ustrajavamo ibadetu, od njega se nadamo nagred na sunnjemu danu, nadamo se džennetu i društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To vraća sadržavaju ove riječi. Nisu ovo puke riječi koje može izgovoriti svako, Jer i mušnici su shvatili i kažu gospodar je Allah, kipovima neuzubillah. I ovi danas mnogi kažu i mi kažemo gospodar je Allah, ali kaže stranački ustav je iznad šarijata neuzubillah i ta'ala. Kaže ti ti neuzubillah i ta'ala zakon je bio bolji od šarijata. U šta vjeruješ kaže vjeruje da je Bog jedan. Prima si se to vjerovanje nakon što ti zanijeko šarijat poslanika sallallahu alaihi sallam. Ne Ne prima kad bi za njegov samo jedan harf iz Kur'ana si nevjernika, kamo li da nijeće kompletan zakon, ustavo da Allaha subhanahu wa ta'ala i pripisuje komunistima zakon, pripisuje demokratima zakon, pripisuje zakon onima koji nisu dostojni da putom hodaju, a kamo li da sude na zemlji i da provode pravdu. I takvi vraću govori gospodar je naš Allah. Kažu Allah je jedan i mi u njega vjerujemo. Od prilike šeitan prokleti je na, na veći broj metoda naveo da se bore protiv slama, ostavio i na ovoj riječi. Ti moraš čitav dan govoriti Allah je jedan, a s druge strane nema ibadeta. S druge strane kaže Allah je jedan, ali vlast pripada ljudima na zemlji. Treći govore demokratija, vlast pripada narodu i na uzvila je tala, narod je Bog na zemlji. Jesu to riječi, Allah je naš gospodar, nisu braću. To se samo puke riječi jezika, ali djela nema. Da li Allah subhanahu wa ta'ala zašto se postavlja ovaj uslov da bi čovjek ostao? Summe se kamu, zatim ustraju na pravome putu. Šta znači ustraju da potvrdi da Allah subhanahu wa ta'ala gospodar? Da ustraje na ibadetu kompletnom braćom. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže se od ja i odledina amanu udhulu fi silmi kafe, ovi koji vjerujete uđite u Allahu u vjeru potpuno, vada se sebi okupovati šeitan i nemojte slijediti šeitanove stope. Znači uđite u islam potpuno, Ne nemoj da ide za šeitanom prokletim. Ove riječi sume se famu i ulazak u islam potpuno, braćo i držati se pravo puta onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio i kako je praksi prenio i kako su ispravne generacije prenijele braćo zar bi nam mogli prenijeti ashabi radijallahu anhu mejma'in vjeru da nisu ustrajali na njoj zar bi nam prenijeli tabini i tabi tabini vjeru da nisu ustrajali na njoj zar ne bi nam ove generacije koje su do nas došle braćo svojom ustrajnošću borbom za islam, prodavanjem krvi na Allahovom putu i borbom protiv nevjernika svi ovi vijekova, da nisu ustrajali na pravom putu, da li bi mi danas znali, braću, išta? Ne bi znali da bi nas komunisti prokleti i kao što su i do sad pokušavali da radi. Međutim su generacije i generacije ljudi djeli nad Allahovom vjerom, ustrajavali u Allahovom dinu, životni metak trošene na Allahovom putu da bi donijeli, da bi dostavili emanet Islama, da bi tu najveću i najčastniju zadaću dostavili ljudima danas na zemlji, da ljudi shvate i razumiju šta sadržavaju ove riječi. Kad je došao ja na ashab Sufjan radijallahu an poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, jer ashabna nije bilo braćo potrebno puno govoriti. Da mu govori 20 sahata ili 500 džuma i dersova, nego kaže daj mi Allaho poslaniće jedan savjet da nije težak, da mogu ja u islamu da budem dobar i čvrst, kaže kul amentu billahi summe stekim. Praću jedna rečenica, reci ja vjerujem u Allaha i ustraj na tome. Ta rečenica sadrži, reci ja vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala i robu i njemu uzvišenom i ustraj na tome do smrti. Ta rečenica je dovoljna i ovima danas, Ali danas kad ti tomove knjiga njemu prevedeš, njemu je malo. Da go pita, kaže, ma Bog zna ko je to, kaže. Napisao i odakle je to stiglo. Jedni se i dan danas pitaju, ma kaže, Allah zna ko je taj Kur'an pisao, kaže. Kako ti je ime, kaže, muslimansko ime? Pa ti nemaš pojma, bolan ne bio. Ti za silnih godina ovi toliko truda uložio za dnjavog, ne znao Kur'anu ništa. I takvi braće danas voda ovda po zemlji. Nego Ashabna radijallahu anhu je bilo dovoljno samo jedna rečenica. I on će se te rečenice držati do smrti neće ostaviti. Zato što mu je to rekao poslanik sallallahu alaihi I te riječi su prenijete i nama, braću. Reci ja vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste da robovanje pripada jedino Allahu azze ođel. Da i badet vlast, zahvala, subhanahu wa ta'ala, jer je on jedini dostojan toga i ustraj na tome. Šta se dešava onima koji ustraju vraća na pravom putu? Pogledajte danas koliko Allah subhanahu wa ta'ala počastio muđahide borce na Allahovom putu njihovom ustrajnošću. Allahovom milošću oni danas vode bitku protiv kufra na svim dijelovima zemaljske kugle. Da, da, da nas Allah uzvišeni počasti da i ovaj naš ovde Da ti ovaj dio bude rad za Allahov din, dostavljanje maneta ljudima, ustrajnost na pravom putu, da to bude odlika te ustrajnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala je danas te ljude uzdigao da su to najbolja kategorija ljudi koji vodaju po zemlji. Čime su to zaslužili? Svojom iskrenošću, ustrajnošću, dosadnim provođenjem principa Kur'ana i sunneta, istinskim vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala i danas su dostigli stepen je biti najboljih borata koji vodaju po zemlji. Ovo i nevjernici, braćo, priznaju, bez obzira što oni dobijaju ono što su zaslužili, oni priznaju da ne mogu ni u jednom segmentu biti ravni borci na Allahovom putu. Mi smo spominjali prilika i prilika, braćo, vidite, kada mi imamo tehnologiju, mi imamo mašine, mi imamo ovo, imamo ono. Allah subhanahu wa ta'ala da dadne imamo friške primjere. Da brat braće uzme običnu pušku. Kare bismillahi Allahu ekvar i obori mig. Kako ga obori Allahovim kaderom. Kako ga obori Allahovom voljom. Zato što je iskren i ustrajan na Allahovom putu i samo kaže bismillahi Allahu ekvar. I taj vetak nije isti kao ispare sa nevjerničke strane. Jer Allah je pomagač i zaštitnik vjernika. I Allah daje da svaki dan nevjernički avioni vidimo kako padaju i gube svaki dan, braćo. Zašto? Zato što ovaj to čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što je ustrajan Allahov rob. Zato što je čvrst i neprikosnoven na Allahovom putu. Žena na Allahovom uzvišenog lica. To su iskreni Allahovi robovi primjeri danas se svode na ovo, braćo. Da oni koje dunjaluk odveo, da je to jedno jadno i teško stanje da čovjek se umori na Allahovom putu. Braća u Afganistanu ima 40 godina, nosi pušku na Allahovom putu i nije se umorio. Brat ovdje radi na davetu 5 ili 10 godina, jede, pije i odmara u topovi sobi, kaže meni je dosta. A jel ti dosta Dunjaluka? Kaže nije. Dunjaluka nikad kraja. Ali kad treba za Allahov din, kare, kad je se vapa i nihaj, kaže, dosta. Ali dunjavka ne može biti dosta. Zašto? Zato što ljudska usta po hadisu poslanika sallahu sallam ne može napust ništa osim prašini. Samo kad dođe smrt i kad kabur dođe, gotovo je onda čovjek stane. Ali dok oči gledaju samo da, da još i uvijek da još. A poslanik sallallahu alejhi sallam nas uči i vraća da to nije odlika islama. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala pomdio poslaniku alaih da mu učini brda meke da budu zlatna. Hoćeš li kare da ti brda meke učinimo da budu zlato? je ne gospodaru moj, daj mi da jedan dan budem gladan, a jedan dan da budem sit. Ne treba meni zlato ni brda meke zlatna, nego da budem jedan dan gladan na jedan sit. Pa je znao sallallahu alaihi wa sallam u njihovoj kući kako prenosi Aisha radijallahu anha, da bi se znala desiti dva mlađaka da se ne naloži vatra. Šta ste jeli kad je hurme i pili vodu? To je bilo po dva mjeseca, braću. U nas se desi u sedmici da se jede jednom, dva put ili više puta meso. Ljudi ne mogu da ustraju na Allahovoj vjeri. Zato što se i prejede i zasiti svega i teško mu na džumu da dođe, da ne priča s ostalim aktivnostima. Teško mu da izađe 5 ili 10 minuta, braće, da dođe na džumu. Teško mu da sjedi 30 minuta na džumi na mazu. Teško mu nego gleda gdje mu je popriko ili ravno. Teško mu da provodi Allahove propite da poziva ljuda u islam, nego se penje po krovovima gore pod gradama da zaradi dnevnicu da bi bio džep pun i da bude stomak pun. Ali kad treba raditi za Allahov din i kad treba ustrajati na Allahovom putu, onda dolaze razne poteškoće, onda dolaze razni ljudi koje oni nazivaju raznim imenima. I pogledajte, braćo, do koje mjere su sveli u strajnost na Allahovom putu. I one koji žele da očuvaju Allahov din na ovim prostorima, da su javno počeli da proglašavaju sve vrste i valjeta krivičnim dijelima. Borba na Allahovom putu je krivično djelo i za kojeg treba da slijedi velika zatvorska kazna. Kaže onaj ko organizuje borbu na Allahovom putu je krivično djelo i za kojeg isto tako slijedi višegodišnja zatvorska kazna. Posticanje i pomaganje borbe na Allahovom putu je isto tako krivično djelo koje zahtjeva više mjesečnu zatvorsku kaznu. Okupljanje u Allahovim kućama se zove dijelo terorizma koje je krivično dijelo i ruši zakon i ustav nesretne Bosne i Hercegovine. To su njihovi zakoni i ustavi koji hoće da nametnu i da proglase islam na uzubillah etala terorizmom, da proglase borbu na Allahovom putu terorizmom, da proglase ustrajnost na Allahovom putu krivičnim dijelom. Hoćemo se mi zadovoljiti sa tim, vallahi nećemo. Zašto, braćo? Zato što kompromisa i nagađane u Allahovoj vjeri nema. Ima li pravo iko da se nagađa i pogađa kada je u pitanju Allahov din? Nema bolje moje da umre iz tog momenta nego da pravi kompromise u vjeri. I da ga zovu nekakvi ljudi koji ne razumiju islam nikako. Koji sjede i jedu i piju sa nevjernicima. Ljudi kojima su šije prokrete Allahovi neprijateljni braća ljudi koji nazivaju Ibn Arabija i onoga ostalog Čelaldina Rumija, ljude koji je Islam odbacio. Ibn Arabija je ubijan kao zindic, kao otpadnik od vjere javno. I ovaj kaže, mi temelimo islamska djela i mišljenja na njegovom uči. Teško njima ako umru na takvom putu. I onda da sa takvima ti praviš kompromise u davetu, da da praviš kompromise i nagađanja u Allahovom dinu. A mnogi su braća sa menheđa poslanika sallallahu alaihi wa sallam obukli fesove i otišli da sa ovakvima pravi kompromise. I da se nagađaju da mu on kaže evo ti fes ostavi davu. Pa kaže, dobro je u redu, ja ću obući sve, sam i dalje ću biti u davi. A gdje vodi ta dava? Vodi poziv u izbližavanju sa nevjernicima, izbližavanju sa šijama, izbožavanju sa ostalim sortama nevjernika. Ima li to u islamu? Wallahi nema. Ima li pomaganja i kompromisa među između muslimana i nevjernika? Nema. Ima samo propis ako ne ratuje protiv sebe, ne diraj ga. Nego mu dostavi islam, ali nema pravo ga dirati ako ne ratuje protiv sebe, znači on je siguran. I da u islamskoj državi živi opet siguran, ne diraš ga ali da praviš kompromis sa njim. Ko što su pokušali nevjernici da pravi kompromis sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I nama je to vraću ostalo od sunneta. Je to prehvatljivo? Nije. Zašto? Zato što došli mušnici i kažu Allaho poslaniće, eto mi ćemo nekako to uzeti u obzir, kaže, ali daj nam pusti da mi jednu godinu obožavamo kipove, a eto jednu godinu ćemo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Bit ćemo Allahovi robovi. A da jedno godinu da obožavamo kipove. Allah subhanahu wa ta'ala je spustio objavu. O tom pitanju to stoji zakon do sudnjeg dana. Kako kaže uzvišenje se razbila bismillahirrahmanirrahim. Kul ja ejuhel kafirun. Reci ovi koji ne vjerujete. La e'budu ma ta'budun. Ja neću da obožavam ono što vi obožavate. ولا انتم عابدون ما اعبد اي في نوبوزاوات اونو ستو يا اوبوزاوا وما انا ولا انا عابد ما عبدتم يا نيتا ني بريا نيكاد اوبوزاوا اونو ستو ستو في اوبوزاوالي نيكاد اي نيما كومبروميس اس موشيتيما وما لكم دير كوم ولي يدين وما واشا فيرا واش ناجي جيوتا ناما ناشا فيرا ناما ناش اسلام كوي الله سبحانه وتعالى زادولات وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja sam zadovoljan da vam Islam bude vjera. A to je Islam koji je poslanik sallallahu alaihi sallam u svome životu praktikovao i ostavio u mira učenjacima da izuče i da prenose nama. A nije to, braćo, vjera s kojom se mogu nagađat i trgovat i izigravat se i prodavat nevjernicima propis po propis. Nije to, nego vjera s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Vjera u kojoj nema prijateljevaja sa nevjernicima. Vjera u kojoj nema vlasti sa nevjernicima. Vjera u kojoj nema podjele nečega na ustrebi slama. Nego čisti izvorni din koji je čist od širka, koji je čist od licemjerstva, koji je čist od svih vrsta pretvaranja i otvaranja. Čisti izvorni islam onako kako Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas nadahne u strajnošću u vjerovanju, da nam podari snage da istinski ustrajemo, jer to je pravi put, braćo, i stotim ćemo, inša Allah, biti zadovoljni kad dođemo na sudnji dan, da nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne platu za to. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dalje, braći, ovome ajete Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni koji istinski kažu da je njihov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala i ustraju na tome kako smo sada ovo objasnili, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة Kažu oni koji tako kažu i ustraju na pravom putu, njima se spuštaju i dolaze meleci i kažu nemojte se vi boja i nemojte vi tugovati. Ovdje se odnosi i na samrt, braćo, kad čovjek napušta dunjalu, kad je ustajao na pravom putu i robova Allahu subhanahu wa ta'ala istinski i kad dođe vrijeme da seli iz ovoga svijeta Allah pošalje meleka da ga učvrste kako kaže na drugom mjestu se je se odbila i sebi tullahu ljudi na amenu bil kauli sabiti fil hajati dunja. kaže meleki. I zato kažem onaj koji istinski vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i svoja je prsa očistio čistim tevhidom, da nema primjesa nikakvih loši. Takvima, inša Allah, dolaze meleki na samrti i takvima, inša Allah, obećano da će napustiti kako je poslanik wa sallam rekao, vi ćete biti prođeni onako kako ste umrli, onako kako ste završio život, inša Allah, na sunjem dan ćeš biti tako i proživljen. Pa onaj koji je šehadetom, inša Allah, njegov šehadet ga čeka i na sudnjemu danu. A onaj koji ustraje u vjerovanju, on je čitav život, braću, živio sa šehadetom. Čitav život je živio za Allaha subhanahu wa ta'ala njemu uzvišenom robovao. I kad dođe vrijeme smrti, kad mene kaže daj dušu, šta on kaže? Dajem dušu odmah dobrovoljno, pristajem. Ne kaže da se buni, da se otima kao nevjernici, ne uzbilaj ta'ala kažu da oni u psovanju i u toj sržbi tako i crknu, nego vjernik se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala čitav život, ustrajava na tome i kad dođe čas smrti, on želi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Takvima dakle, dolaze melek i kare, nemojte se vi bojati i nemojte vi sugovat. Pa smo vidjeli često, Allah uzvišan je dao i dan danas, braćo, vidimo šehide koji sele, koji na lahom putu presele, sa osvijehom napušta Dunjalu, braću. Da se ne spuštaju takvima meleki? Na, na, na, na samrti samo izgovara šehadet javno. A i naši oni koji su ispravno vjerovali, vidjeli smo, braćo, nakon namaza ispusti dušu. Sa osvijehom napusti Dunjalu, zato što mu dolaze meleki i učvrste ga i on izgovori šehadet i ide Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, morate se vi bojati, nemojte se govati, radujte se džennetu koji je vama obećan. Mi smo vaši zaštitnici u životu i na ovome i na budućem svijetu. I zato kažemo i onima koji od straha braćo bježi. Da ne bi bili na sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam od straha, ko je zaštitnik naš na dunjalu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te štiti od svih vrta nevjernika. Ako te ubiju, kaže, pa jedno ubili ga, pa Allah ga uve u džennet. Molim Allah da mu primi šehadet. Ako ostaneš na zemljavku, iskusiš neka iskušenja, pa iskušili su i oni koji su bili bolji od nas. Ali su ustrajali na pravom putu i zato molim Allah subhanahu wa ta'ala istinski da i nas učine takvi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi ova narod jer zaista ne znaju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi braću koji kažu naš gospodar je Allah, I naš sunnet je poslanika sallallahu alaihi sallam nama najpreći da i Allah povrati da dođu na temelje sunneta i da robuju Allah subhanahu wa ta'ala da ostave utrku za dunjalukom i da ostave utrku i bježanje od nevjernika i od nevjerničkih službi nego da dođu da robuju Allah subhanahu wa ta'ala istinski naša je žena da i Allah povrati u okrile Islama i sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer velika je, braćo, opasnost. Čovjek kad pomalo počne popuštati, to popuštanje postane navika. Pa ta navika postane sređenje strasti. Pa nakon sređenja tih strasti dolazi poniženje da nas Allah sačuva toga. Ali kad se čovjek drži čistog razuma i ustrajava na pravom putu, nakon toga dolazi inšallah ponos. Svi ispravni predvodnici vjera dok je braćo do nas dotekla, su razumom svojim dokućili da Allah subhanahu wa ta'ala jedan, uzeli u uputu istinski doživjeli su braću ponu. I mi dok se god budeš na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, doživjet ćeš ponos i ustrajnost u vjerovanju. Šta god se uprstima na gomila što ne treba, sumnji ili neki drugi stvari, čovjek počne popuštat, toga vodi u sljeđenje strasti i vodi ga u poniženje da nas Allah sačuva od toga. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ove pouke shvatimo i razumijemo, da ustrajemo na pravom putu i da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu pridruži u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam iskrenih šehida. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muđađe na svakom mjestu gdje se bore da Allah ova riječ bude gornja. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da i nagradi obilatom nagradom. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da primi od nas naše ibadete. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi sve nevjernike. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sve svetke njihove vrati njima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i u zemlju utjera. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane na svakom mjestu gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i u ovoj zemlji, da nas sačuva nevjernički spletki da i vrati njima, a da nas pomogne na njegovom uzvišenom putu. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وأقم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا